وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui on va continuer dans le tafsir de surat Fatir et on, a, on est arrivé au verset numéro 9 dans le tafsir.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 Euh, maintenant, donc, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Euh, on a lu jusqu'au verset, au verset 13, de 9 à 13. Donc, on va lire euh, le charh et le, tafsir des versets. Et on va aller jusqu'où on est capable, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis, on verra pour, pour la suite, Inch'Allah. Donc, euh, le Cheikh Sa'di, il commence donc, on, on, va lire dans son tafsir en premier. Il dit, Wallahu, euh, il explique le verset 9. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييناه فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأنه أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت ف إلى بلد ميت فأنزله الله عليها فأنزله الله عليها فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيت البلاد والعباد وارتزقت الحيوانات وارتعت أو ورتعت في تلك في تلك الخيرات Donc, le Cheikh Al-Sa'di commence donc par expliquer le verset 9.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 Et que Allah subhanahu wa ta'ala, euh, donc il envoie les vents par lesquels euh, il pousse un nuage, hein, il, par lesquels il pousse un nuage et il l'amène vers une contrée morte. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait donc tomber sur cette contrée morte, il y a un nid de la pluie, hein, il fait tomber sur cette contrée-là la pluie par laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Et donc, par cette pluie, Allah fait revivre les, contrées, les pays et les serviteurs, et par cela également, les euh, animaux reçoivent leur subsistance, hein, et également, ils vivent et ils profitent de ces bienfaits et de ces bonnes choses. كذلك الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلا فيسوق, فيسوق إليهم مطرا كما ساقه إلى الأرض الميتة فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح من القبور ويأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل Donc le cheikh explique que de la même manière qu'il envoie les nuages sur une contrée morte et qu'il fait tomber sur cette contrée-là la pluie, euh, par laquelle il fait revivre la terre après qu'elle soit morte, eh bien, de, cette même manière, il va faire revivre la terre après que, euh, de la même manière, il va faire également revivre et sortir les, morts de la terre, de leur tombe, après qu'ils aient été euh, complètement décomposés dans la terre, Allah va faire tomber sur eux une pluie. Et euh, cette pluie-là va tomber à l'intérieur, donc va tomber sur la terre, va couvrir la terre et va euh, rentrer jusqu'à l'intérieur où se trouvent les corps des personnes qui ont été décomposés et qui sont euh, morts et enterrés. Puis il va donc faire tomber cette, terre, euh, cette pluie-là sur eux, dans la terre, et il va faire revivre leur corps. Et il va remettre les armes de ces corps-là dans leur tombe. Et donc tous les hommes vont sortir de la terre, ils vont se retrouver debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés, pour que Allah subhanahu wa ta'ala juge entre eux et pour qu'il euh, tranche en toute justice hein, par son jugement euh, entre les hommes. Donc ça c'est le verset 9. Le cheikh, euh, l'imam Ibn Kathir, il explique également ce verset-là euh, en expliquant le verset 9, il dit كثير ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها كما في أول سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بها على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامضة هامدة لا نبات فيه فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل, أنزل, من, آه، أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا ونبتت الأجساد في قبورها كما نبتت الحبة في الأرض ولهذا جاء في الصحيح كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه منه خلق ومنه يركب Euh, le cheikh explique donc qu'on retrouve dans plusieurs versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne comme preuve de la résurrection le fait qu'il fait revivre la terre après l'avoir, euh, après qu'elle fut morte. On retrouve ça également dans le début de Surat al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, euh, il informe donc ses serviteurs et il leur fait réfléchir, hein, leur, donne des, leur donne des points à réflexion en mentionnant ces exemples-là et en mentionnant ce genre de comparaison-là. Euh, parce que la terre, on la retrouve parfois complètement desséchée, complètement hein, morte. Et elle est aride et sèche. Et il n'y a aucune plante qui en sort. Puis Allah subhanahu wa ta'ala amène au-dessus de cette terre sèche des nuages qui, qui, portent euh, une eau qu'il fait descendre donc sur la terre et on voit la terre par la suite se gonfler et augmenter en, augmenter en volume et commencer à faire pousser toutes sortes de différents couples de, euh, de plantes et de fleurs et autres. Donc, euh, c'est ainsi que Allah va faire revivre euh, les corps lorsqu'il aura voulu. Il va les faire ressusciter ressuscité et va les rassembler au jour de la résurrection. Et donc, euh, l'imam euh, Ibn Kathir, il mentionne que Allah va faire descendre euh, dessous le, trône une pluie. Et cette pluie-là va être généralisée sur toute la terre. Et que les corps qui sont dans leur tombe, eh bien, vont se mettre à pousser de la même manière qu'une graine, lorsqu'elle est placée dans la terre, se met à pousser lorsqu'elle est arrosée. Et comme c'est mentionné également dans le hadith sahih rapporté par l'imam muslim, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les fils d'Adam euh, sont, décomposés par la terre. Tous les fils d'Adam sont décomposés euh, dans la terre, excepté une partie de l'être humain qui est Ajbuz Zanab, hein, et c'est un os qui reste à, la, à la fin de la colonne vertébrale, au bout de la colonne vertébrale, et que c'est de cet os-là, ou de cette euh, partie-là, que l'homme a été créé à l'origine, et c'est à partir de ce morceau-là également que l'être humain va être recréé également, et euh, rassemblé. Et donc, euh, à partir de ce morceau-là, eh bien, l'être humain se met à pousser un peu comme une plante et à revenir à la vie. Hein. Et euh, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, كذلك النشور الشيخ explique ولهذا قال تعالى كذلك النشور وفي حديث أبي, أبي رزين قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في في خلقه قال قال صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين آه، أما أما مررت بوادي قومك آه، ممحلا ثم مررت به يهتز خدرا قلت بلى قال صلى الله عليه وسلم فكذلك يحيي الله الموتى Donc ça c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad qui est rapporté pour expliquer donc euh, qu'est-ce que l'imam Ibn a dit par rapport à la fin du verset c'est-à-dire de la même manière que la terre lorsqu'elle est morte eh bien Allah a fait tomber une eau sur, elle, euh, sur la terre et elle redevient en vie et elle commence à faire pousser des plantes eh bien la résurrection hein, et le rassemblement au jour de la résurrection va se faire de la même, de la même manière comme c'est rapporté dans un hadith euh, selon Abi qui dit Ô oh, messager d'Allah, comment Allah va faire revivre les morts Et quel est le signe de cela dans sa création Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô oh, n'es-tu jamais passé par euh, une vallée, d'entre les vallées de ton peuple, et, et que tu l'as trouvé complètement asséchée et aride puis, euh, lorsque euh, yani, tu passes par celle-ci, après une pluie, eh bien, elle commence à euh, gonfler et à se remplir de, de verdure. Et Abu, Razin a, dit, Abu mais a dit, certes, messager d'Allah, et le prophète sallallahu a dit, c'est ainsi que Allah va faire revivre les morts. Et donc ça c'est un signe pour faire réfléchir toute personne Hein, parmi les êtres humains qui seraient sceptiques ou qui auraient des doutes à propos de la résurrection, eh bien, il doit réaliser que de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre une terre morte, hein, eh bien, il est capable également de faire revivre des êtres humains après qu'ils aient été euh, complètement décomposés et mangés par la terre, eh bien, il est capable de faire revivre hein, leur corps et de les ramener à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 أعمال العبد الصالحة فهي التي ترفع الكلم ترفع كلمه الطيب فإذا لم يكن له عمل صالح لم ير لم يرفع له قول لم يرفع له قول إلى الله تعالى فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله يرفع الله صاحبها آه، يعني يرفع, يرفع الله صاحبها ويعزه donc le cheikh explique que que celui qui désire c'est comme si Allah disait ô toi qui désire la puissance et la fierté recherche cette fierté et cette force de celui qui la détient dans sa main c'est-à-dire celui qui détient la puissance c'est Allah subhanahu wa ta'ala elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne peut l'obtenir excepté par l'obéissance d'Allah. Donc, euh, c'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'il dit ilayhi euh, par la suite, il dit C'est-à-dire, c'est vers lui que est élevée hein, la bonne parole. La bonne parole, comme par exemple la lecture du Coran, ou bien les glorifications les louanges et, bien, et également le fait de dire donc subhanallah, de dire alhamdulillah, hein, ça c'est les glorifications et les louanges, également le fait de dire la ilaha illallah, hein, tahlil. Donc tout ça c'est des bonnes paroles et hein, des, choses que Allah subhanahu wa aime parmi les bonnes paroles. Allah subhanahu wa élève ces paroles-là et ces paroles-là sont présentes, lui sont présentées. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de la personne qui les a prononcées hein, devant, ses anges. Et euh, il dit également les bonnes œuvres, hein, et également les bonnes œuvres, que ce soit les actions du cœur et les actions, les actions du corps, elles, sont élevées auprès d'Allah également, comme les, comme les bonnes paroles. Et elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains d'entre les ulama de tafsir ont également mentionné que c'est-à-dire que la bonne, action, les bonnes œuvres qu'on fait sont celles qui en fait permettent aux bonnes paroles d'être élevées et de s'élever auprès d'Allah. Donc la, bonne parole est élevée par, euh, euh, les bonnes œuvres et selon les bonnes œuvres du serviteur. Et donc ce sont les bonnes œuvres qui élèvent la bonne parole si le serviteur n'a pas de bonnes œuvres, eh bien, ses bonnes paroles ne sont pas élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, euh, c'est en réalité les bonnes œuvres qui font que les belles paroles et les bonnes paroles sont élevées auprès d'Allah et c'est ce qui fait en fait que euh, la personne est élevée auprès d'Allah et que Allah lui donne euh, par conséquent la puissance et la fierté sur la terre. Donc ça c'est par rapport à cette partie du verset et ensuite le Cheikh As-Sa'di il explique il dit amma sayyi'at fa innaha bil aks يريد صاحب يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا إهانة ونزولا ولهذا قال والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد يهانون يهانون فيه غاية الإهانة ومكر أولئك هو يبور أي يهلك ويضمحل ولا يفيد شيء ولا ولا يفيدهم شيئا لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل Donc, le cheikh explique qu'en ce qui concerne les mauvaises œuvres, les mauvaises actions, euh, eh bien, c'est le contraire des bonnes œuvres. La personne qui fait des, mauvaises actions et des péchés, elle cherche, elle cherche par ces mauvaises actions-là à s'élever et elle fait des ruses et des complots et elle, hein, elle complote et tout ce qu'elle fait de mal retourne contre cette personne. Et elle ne fait en réalité qu'augmenter en humiliation et en rabaissement, au lieu d'être élevé par ces péchés-là. Et euh, c'est pour ça que Allah subhanahu dit que la bonne action, elle est élevée, tandis que ceux qui tandis que ceux qui complotent hein, qui complotent des, mauvaises, des mauvaises actions et, eh bien ils auront un dur châtiment. Et leur stratagème est voué à l'échec, c'est-à-dire leur ruse et leur complot est voué à l'échec, c'est-à-dire qu'ils seront, par la suite, euh, ils seront par la suite humiliés de la, pire des façons au jour de la résurrection pour ces mauvaises actions-là et les mauvaises actions de ceux-là donc est vouée à l'échec. Le cheikh explique, il dit c'est-à-dire que il va périr à cause de hein, ce complot-là et son complot sera complètement euh, anéanti et détruit et ne lui servira à rien hein, parce qu'il a comploté de faire le faux et pour obtenir ou pour arriver à un objectif qui est faux, et donc ça, va, ça ne lui donnera rien du tout. Le Cheikh, l'imam Ibn Kathir, il explique euh, également ce verset-là, il dit قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى آه، آه، يعني مالك الدنيا والآخرة له العزة له العزة جميعا كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أي نعم قال عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وقال جل جلاله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال مجاهد من كان يريد العزة بعبدة الأوثان فإن العزة لله جميعا قال قتادة من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا أي فليعتزز بطاعة الله عز وجل Donc, euh, le cheikh, il explique. Il explique euh, ce verset-là en disant que celui qui recherche la puissance, eh bien, qu'il sache que la puissance appartient à Allah tout entière. Et donc, qu'il recherche cette puissance et cette force, et cette fierté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui désire être puissant et fort et fier dans cette dunya et dans l'au-delà, alors il y a une seule façon de l'obtenir, cette fierté et cette puissance, c'est en restant ferme hein, et en, continuant à adorer et obéir à Allah. Donc c'est dans l'obéissance d'Allah qu'on obtient cette puissance-là et, pas dans d'autres choses. Hein. Et si la personne reste ferme hein, et, et persévérant sur l'obéissance d'Allah, eh bien il va l'obtenir. Il va obtenir ce qu'il recherche. Parce que Allah subhanahu est le maître de cette dunya et de l'au-delà. Et c'est à lui qu'appartient la puissance tout entière. Comme il le mentionne dans plusieurs autres versets également. Et il mentionne également au sujet des munafiqines. Hein, ceux qui cherchent la puissance auprès des hommes, auprès des mécréants, auprès des kuffars, hein, il mentionne à leur sujet ceux qui prennent Hein, ceux qui prennent les mécréants comme alliés au, dehors ou en dehors des croyants, ceux qui prennent les mécréants, les kuffars, les kafirines, comme alliés en dehors des, croyants, est-ce qu'ils recherchent la puissance auprès d'eux hein? Parce que certes, c'est auprès d'Allah que toute la puissance hein, est, c'est-à-dire toute la puissance n'appartient qu'à Allah. Donc, on retrouve ça de la part des munafiqin. Et surtout à notre époque, parce qu'on sait que euh, les musulmans, de façon générale, les musulmans sur la terre en ce moment sont dans des situations de faiblesse et de difficulté et d'humiliation hein, par rapport à, euh, aux kuffar Et donc, certains d'entre les munafiqin pensent que la fierté et la force et la puissance sur la terre vient du fait de s'allier aux kuffars, hein, s'allier aux juifs de s'allier aux chrétiens, de s'allier aux athées, de s'allier aux laïcs, aux démocrates hein, et aux, socialistes et aux autres groupes de kuffars. Hein. Et euh, bien entendu, ça c'est une fausse pensée de la part de ces hypocrites et de ces munafiqines. Parce que la, la, puissance tout entière n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et que celui qui la désire, il doit la chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, donc Allah subhanahu wa ta'ala démasque les, les, hypocrites ici dans ce verset. Et euh, ici ensuite il dit وقال عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala dit également que leurs paroles ne t'attristent pas. Certes, toute la puissance n'appartient qu'à Allah toute la puissance n'appartient qu'à Allah. Euh, donc Allah subhanahu wa dit également dans un autre verset C'est à Allah qu'appartient toute la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Mais les hypocrites, les munafiqoun, ne le savent pas. Les hypocrites, eux, pensent que la puissance appartient, appartient aux hein, et qu'elle euh, consiste à se mettre du côté des kuffars. Donc les munafiqin agissent de cette façon-là. Ils délaissent les croyants dans les moments de difficulté et d'épreuve. Tandis que les croyants, ils restent fermes. Hein, et ils savent que la vraie puissance appartient à Allah seul et qu'elle elle appartient, elle se retrouve également euh, en, en le fait de suivre son messager et d'être avec les mu'minines, d'être avec les croyants. Hein, et non pas d'être avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les kuffar et les munafiqines et les mouchriquines hein? Donc ça c'est pour clarifier cette situation et c'est ce point-là également qui est un verset très important aussi. Hein? Parce que quand les musulmans sont forts, on retrouve hein, les, hypocrites se placent du côté des croyants. Et ils disent, oui, nous on est des croyants, on est des musulmans, alhamdulillah, parce que les musulmans ont une force et ils ont, ils ont la, puissance sur la terre. Donc ils se mettent du côté des croyants par rapport à ça. Puis, quand la Ummah passe par une épreuve et une difficulté à cause de ses péchés, à cause de sa désobéissance, à cause des bid'ah, de la division et autres, et que Allah a puni les croyants pour ça, et que les musulmans donc deviennent faibles à cause de ça, et eh bien là tu vois les hypocrites hein, se mettre du côté des kuffars et des mushrikines, et de, les prendre pour alliés en dehors des croyants pour chercher de la puissance auprès d'eux. Hein. Donc ça c'est des exemples. Et ensuite il dit وقال مجاهد من كان يريد العزة celui qui, qui désire euh, la puissance en adorant les idoles, alors qu'ils sachent que la puissance tout entière est à Allah. il n'y a, pas de, fierté et de puissance dans l'adoration d'autre que Allah. Au contraire, c'est l'humiliation qui vient par la suite. Et il dit, qatada De même que Qatada a dit, un parmi les savants, parmi les tabi'in, il dit, celui qui désire la puissance, alors qu'il sache que la puissance tout entière est à Allah. C'est-à-dire qu'il recherche la puissance hein, et la fierté dans l'obéissance d'Allah. Et ça, c'est important. Parce qu'à notre époque, maintenant, on voit de la part des musulmans qui ont une foi faible, ou bien des musulmans qui ont euh, et en de l'hypocrisie dans le cœur, comme on a mentionné tout à l'heure, et eh bien des exemples de contradictions de, dans leur euh, comportement envers les kuffars, et également dans leur comportement par rapport au péché, parce qu'on retrouve certains d'entre les musulmans parfois qui cherchent à se montrer euh, fort en exposant certains péchés ou certaines façons de vivre ou certaines façons de s'habiller pour essayer de chercher la fierté là-dedans. Et donc, ils veulent imiter les koufars et les mouchrikines dans leur mode, dans leur façon de vivre et dans leur façon d'agir. En pensant qu'en imitant les koufars, hein, en particulier les koufars de l'Occident, qu'ils vont avoir une, honneur, une fierté là-dedans. Hein? Et ils oublient que la vraie puissance et la vraie fierté, c'est dans l'obéissance d'Allah qu'on la retrouve. Et donc tu vas retrouver par exemple des gens comme ça. Et, sûrement, on a tous remarqué ça de la part de certains qui, par exemple, vont fumer la cigarette. Et ils pensent que dans le fait de fumer, il y a quelque chose d'honorable là-dedans comme si le fait de fumer, ça montrait que quelqu'un était un vrai homme. Hein? Surtout chez les jeunes, ils veulent montrer qu'ils sont hein, plus évolués, modernes, occidentalisés. Donc ils vont prendre la cigarette. Et les femmes aussi la même chose. Il y a certaines femmes qui vont euh, exhiber leur charme, montrer leur, leur corps. Hein. Parmi les femmes musulmanes qui ont peu de foi, qui n'ont pas de foi. Parfois, elles vont justement exposer ce genre de péché-là pour euh, montrer qu'elles sont euh, à l'image des femmes, des, femmes mécréantes. Puis qu'elles pensent que là-dedans, il y a une fierté, qu'il y a un honneur là-dedans. Hein. Alors que le vrai honneur et la vraie fierté, c'est dans le fait que la femme porte le djilbab et qu'elle couvre son corps au complet, de la tête aux pieds. Hein, et, et non pas de mettre euh, un petit un petit voile sur ses cheveux avec des pantalons par, la suite qui montrent euh, les détails de ses jambes et de son corps Hein, ou bien également de ne pas se voiler islamiquement selon les règles de la charia et les conditions que les ulama ont mentionnées dans la charia avec les preuves hein, du Coran et de la sunna à ce sujet-là hein, et qui veulent imiter les femmes mécréantes pour leur ressembler pour soi-disant avoir une fierté ou pour avoir un honneur dans cette dunya de la part des kuffars et de la part des, hein, des Donc ça c'est un exemple. Et il y a également les hommes parmi les euh, musulmans qui vont euh, par exemple porter les vêtements des sportifs, des, des, joueurs de, football pour essayer d'imiter ces gens-là ou bien porter euh, les vêtements qui sont à la mode chez les kuffars qui sortent dans les discothèques, qui vont dans les bars, qui euh, sont euh, connus parmi les euh, personnages importants de leur, des, sociétés des koufars qui portent des vestons et des cravates ou bien qui vont porter par exemple des pantalons d'un certain, style ou d'un certain mode pour imiter les mécréants, pour avoir hein, un honneur chez eux. Ça c'est des exemples. Hein, qui vont se faire couper les cheveux comme eux, qui vont se raser la barbe pour essayer de montrer justement qu'ils ne sont pas musulmans ou qu'ils sont hein, comme les kuffar et les mushrikin et qui veulent leur imiter, les imiter et qui cherchent la fierté là-dedans hein, sans compter et sans parler des exemples autres de, ce genre donc euh, ceux qui agissent de cette façon-là et qui cherchent la fierté dans ces choses-là eh bien ils n'auront que l'humiliation la réalité c'est ça et ensuite le cheikh explique l'imam Ibn Kassir il explique il dit وقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء قال غير واحد من قاله غير واحد من السلف روى ابن جرير عن المخارق بن سليم قال قال لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى إن العبد المسلم إذا قال, آه، إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك آه، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله عز وجل ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه Donc euh, le cheikh, l'imam Ibn Kathir, il mentionne euh, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, lorsqu'il dit que c'est vers lui qui est élevée la bonne parole. c'est-à-dire le rappel, la, récitation du Coran et l'invocation. Toutes ces paroles-là sont des bonnes paroles. Et il mentionne que ça a été dit par plusieurs d'entre les salafs. Et il rapporte également de la part de l'imam Ibn Jarir, Ibn Jarir al-Tabari, selon Al-Makhaliq Ibn Salim, il dit, Abdullah Ibn Mas'ud nous a, dit, radiallahu anhu, lorsque nous vous mentionnons un hadith nous vous mentionnons également qu'est-ce qui vient confirmer ce hadith du livre d'Allah. Euh, certes, le serviteur, lorsqu'il dit Subhanallah, hein, gloire à Allah, wa bihamdihi, et par sa gloire, et walhamdulillah, hein, par, sa louange, et euh, louange, d'Allah, hein, et la louange soit à Allah, alhamdulillah. Euh, et quand il dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, que Allah est le plus grand, et Allah, béni soit Allah, eh bien, un ange prend ces paroles-là et il les place sous son aile, et il s'élève vers les cieux avec cette parole, et, euh, et euh, il ne passe pas devant une assemblée d'anges, excepté que cette assemblée d'anges-là demande pardon pour la personne qui a prononcé ces paroles-là. Hein, jusqu'à ce qu'il arrive avec ces paroles devant Allah subhanahu wa ta'ala, puis euh, il récite, euh, puis euh, Abdullah ibn Mas'ud a récité après ça le verset en question. C'est-à-dire, c'est vers lui que sont ramenées, donc élevées, les bonnes paroles et de même que les bonnes œuvres et euh, il mentionne également une parole de l'imam euh, de l'imam Ahmad c'est-à-dire c'est une parole c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans la musnad de l'imam Ahmad selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu il dit الذين يذكرون الله من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي, كدوي, كدوي النحل آه، يذكرن بصاحبهن ألا, ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكره يذكر به يذكر به دونك euh, il dit وهكذا رواه ابن ماجه L'imam Ahmad, il a rapporté selon An-Nu'man ibn Bashir que le messager d'Allah a dit ceux qui, euh, ceux, ceux qui font le rappel d'Allah et qui se souviennent d'Allah hein, et qui mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala hein, par sa grandeur, par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, euh, que ce soit par le tasbih, par la, la, la glorification le takbir, le fait de, dire Allahu Akbar, le tamhid, hein, de chanter de mentionner la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ou bien le tahlil, de dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien, ces paroles-là, elles, elles, tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elles, font un bourdonnement, hein, comme le bourdonnement d'une abeille autour de du trône. Et elle, elle, rappelle la personne qui, qui les a mentionnées, ces paroles. C'est comme si elles, se souviennent ou elles font en sorte que on mentionne le, nom de la personne qui a prononcé ces paroles-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, est-ce que euh, l'un d'entre vous n'aimerait-il pas que quelque chose continue à le mentionner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc en voulant dire dans ce cas-là qu'il continue à faire des zikr et à mentionner hein, les glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le rappel d'Allah et cette parole a été rapportée également selon Ibn Majah et ensuite il dit le cheikh il explique l'imam du Kathir il dit وقوله والعمل الصالح يرفعه قال علي بن أبي طالب آه، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الكلم الطيب ذكر الله تعالى يسعد به إلى الله عز وجل والعمل الصالح أداء الفريضة فمن ذكر الله في أداء فرائده حمل عمله حمل عمله ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل من ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به donc euh, le sheikh il mentionne ensuite à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala élève la, la bonne action il dit que c'est rapporté également selon Ali ibn Abi Talha, selon Ibn Abbas. Ça, c'est la deuxième interprétation qu'on avait mentionnée euh, par rapport à euh, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet-là dans le tafsir de l'imam Sa'di. C'est que euh, la bonne parole, hein, quand on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Ibn Abbas, il explique que la bonne parole, lorsqu'on fait le zikr d'Allah, elle s'élève auprès d'Allah. Et la bonne action, donc c'est le zikr d'Allah qui s'élève auprès d'Allah et la bonne action c'est le fait de faire l'obligation, de faire les, actes d'adoration obligatoires. Celui qui se rappelle d'Allah en, en faisant ses obligations, Hein? eh bien ces œuvres, ces œuvres euh, portent le rappel d'Allah et les élèvent auprès d'Allah. Donc ce sont les bonnes œuvres qu'il fait qui, qui élèvent et qui permettent à la bonne parole de s'élever et de monter auprès d'Allah. Tandis que la personne qui dit des bonnes paroles et qui n'établit pas l'obligation de la religion, hein, ses, obligations de, de l'islam, eh bien, c'est, euh, lorsqu'il ne fait pas ses bonnes œuvres, eh bien, c'est renvoyé. Ces bonnes paroles sont renvoyées sur ces actions-là. Et donc, euh, elles ne sont pas élevées auprès d'Allah. Puisque la personne n'a pas fait les œuvres. وقوله تعالى والذين يمكرون السيئات قال مجاهد سعيد بن وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب ابن حوشب آه، هو المر... هم المراؤون بأعمالهم يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله يراؤون بأعمالهم ولهذا قال تعالى لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أي يفسد ويبطل ويظهر زيفه عن قريب لأولي البصائر والنهى فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى ردها إن خيرا فخير وإن شرا فشر أما المؤمنون المتفرسون فلا فلا يروج ذلك عليهم بل ينكشف لهم عن قريب وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية Donc le cheikh explique que euh, en ce qui concerne ceux qui complotent des mauvaises actions et des péchés, il a été rapporté selon Mujahid et Saïd ibn Jubayr et Shahr ibn Hushab que ce sont les gens qui euh, font des actions par ostentation, hein, qui euh, font des, des, œuvres pour se faire voir, pour recevoir des éloges des gens, hein, et non pas pour Allah Donc ces gens-là, ils trompent, ils, trompent les gens, ils rusent contre les gens, en faisant croire aux gens qu'ils sont dans l'obéissance d'Allah, alors qu'ils sont des gens détestés d'Allah euh, ils veulent se faire voir par, par leurs œuvres. Et c'est pour ça que Allah dit qu'ils auront un châtiment sévère Hein, un sévère châtiment, un dur châtiment, et que euh, la ruse de ceux-là sera vouée à l'échec. C'est-à-dire que leurs œuvres seront complètement nulles et vaines. elles hein, ne seront pas acceptées, n'auront aucune valeur. Et que la fausseté, la fausseté de, euh, de leurs actions va être apparente, tôt ou tard, pour la personne qui détient euh, la, la, clairvoyance et l'intelligence. C'est-à-dire la personne qui est clairvoyante, qui comprend, qui voit les choses, qui comprend les choses comme il faut et qui possède euh, la raison, elle va, elle va déceler de la part de cette personne-là qu'il y a une défaillance ou un problème dans son action et dans son œuvre. Et euh, le cheikh il dit qu'il n'y a personne qui, euh, qui qui cache quelque chose de mauvais en, elle-même, excepté que Allah va le faire paraître sur son visage ou euh, dans les écarts de, son langage et de sa parole. Et donc, euh, quiconque donc cache quelque chose en lui-même, quiconque donc, euh, quiconque donc cache quelque chose dans son intérieur, Allah va le couvrir par cette chose qu'il a cachée. Si c'est du bien, alors ce sera du bien, et si c'est du mal qu'il cache, eh bien ce sera, il sera recouvert par ce mal. Et euh, donc la personne qui agit par ostentation, eh bien, euh, elle ne pourra pas tromper personne excepté quelqu'un Hein, elle ne pourra pas tromper quelqu'un et persister et continuer à, le tromper, excepté une personne stupide. Mais tôt ou tard, la personne euh, va, être capable de le découvrir et de, le, de, le constater. Et même si la personne arrive à tromper les hommes, eh bien, elle doit savoir qu'elle ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Hein, il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala.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 Et il dit يذكر تعالى خلقه خلق خلقه الآدمي خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفة وما بعدها ثم جعلكم أزواجا أي لم يزل ينقلكم طورا بعد طور وحتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجا ذكرا يتزوج, يتزوج أنثى يراد ويراد بالزواج الذرية والأولاد فهو وإن كان النكاح من الأسباب فيه فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعمله Donc le cheikh explique ensuite que euh, il dit il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la création de l'être humain comment il a créé les hommes et comment il les fait passer par différents stades durant cette création-là. Et que, en premier, il a été créé à partir de la terre, puis par la suite à partir d'une goutte de sperme, hein, et il le fait passer par la suite par les autres étapes et par les autres stades de développement. Puis il fait de vous des couples, hein, il fait de vous des hommes et des femmes. Et donc euh, le cheikh explique, il dit, c'est-à-dire que euh, il, continue, il continue à vous faire développer donc dans ces différentes étapes jusqu'à ce qu'il fasse de vous des couples de, de mâles et de femelles, hein, des, des, mâles qui épousent des femelles, et quand on dit que on a fait des couples de l'homme et de la femme, eh bien, c'est dans le but, bien entendu, de faire en sorte qu'il y ait une descendance, une progéniture, hein, des enfants qui naissent de, cette, de, ce, de ce couplage. Et donc, euh, le cheikh explique que même si le, le mariage c'est une, une, cause dans le fait que les hommes se multiplient et qu'ils se reproduisent, mais en même temps tout ça c'est toujours relié, comme toute autre chose également, à, au décret d'Allah à sa prédestination et à sa science. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وكذلك أطوار الآدمي كلها بعلمه وقضائه Donc, le chef explique la, ensuite hein, la suite du verset nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache c'est-à-dire que par la suite donc toutes les différentes étapes du développement de l'homme, eh bien, c'est toujours par la science et par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا إلا بعلمه تعالى أي وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أو آه، بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قسع العمر والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وقصره بسبب بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى وقد أثبت ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته Donc le cheikh il explique que le cheikh explique que la, la longueur ou la durée de la vie hein, si la vie de quelqu'un doit être prolongée ou, ou, doit être plus longue eh bien c'est uniquement par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que la vie de quelqu'un ne peut pas être diminuée hein, lorsqu'il était euh, déterminé à ou prédéterminé à atteindre un certain degré ou un certain durée de temps, si ce n'est que par le fait que la personne a, a adopté certaines parmi les euh, comportements ou les causes qui font que sa vie sera raccourcie. Par exemple, parmi ces causes-là, le fait de faire l'adultère, le fait de d'être désobéissant envers les parents, le fait de couper les liens de la parenté. Donc ça, ce sont certains d'entre les euh, points qui ont été mentionnés parmi les causes de ce qui diminue ou qui font diminuer la durée de vie. Et la signification de ça, c'est bien entendu que la longueur de la vie de quelqu'un ou le fait que cette vie-là soit courte, eh bien c'est quelque chose qui peut se produire euh, par l'intermédiaire par, une cause ou bien que ça peut se produire sans une cause quelconque. Mais peu importe que ce soit avec cause ou sans cause, c'est-à-dire que tout ça c'est par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça était confirmé dans un livre, c'est-à-dire les tables préservées. Hein? qui contient tout ce qui va se produire et tout ce qui va arriver à l'homme à tout moment et durant, durant tous les jours de sa vie. Donc, c'est-à-dire que peu importe qu'est-ce qui arrive à quelqu'un, sa vie, qu'elle soit prolongée ou raccourcie, ça a été prédestiné. Que ce soit pour une cause, c'est-à-dire que la personne a fait quelque chose qui fait en sorte que euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cette action-là que la personne qui l'a fait, sa vie va être raccourcie, ou si elle le fait, sa vie va être prolongée, comme par exemple le fait de garder les liens de parenté et d'être bon envers les parents, c'est une des causes qui fait que la vie de quelqu'un est prolongée, et le contraire, euh, c'est une des causes qui fait que la vie va être raccourcie, eh bien, ça c'est des causes qui ont été mentionnées dans les textes à ce sujet-là. Donc si c'est euh, le cas, eh bien, il faut savoir que ça, c'était parce que c'était prédestiné par Allah Et la même chose également pour celui dont la vie est prolongée ou raccourcie, sans que ce soit à cause d'une cause parmi ces causes-là. Tout ça, c'est selon la science d'Allah subhanahu et selon sa prédestination. Donc, si ça, se produit ou si ça ne se produit pas, c'est parce que dans tous les cas, c'était quelque chose qui était écrit et prédestiné et, ça s'est produit par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. ensuite, euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن ذلك على الله يسير أي إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة وإحاطة كتابه فيه فيها فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور كلها عقلية نبه الله عليها في هذه الآيات إحياء الأرض بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى وتنقل تنقل الآدمي وتنقل الآدمي في تلك الأطوار والذي أوجده ونقله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حتى بلغ ما قدر له فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدر وهو أهون عليه وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلوي والسفلي ودقيقها وجليلها الذي في في القلوب والأجنة التي في البطون وزيادة الأعمار ونقصها وإثبات ذلك كله في كتاب فالذي كان هذا نعته يسيرا عليه فالذي كان هذا نعته يسيرا عليه فإعادته للأموات أيسر وأيسر فتبارك من آه، من من كثر خيره فتبارك من كثر خيره ونبه عباده على ما فيه صلاحهم في, معايش في معاشهم ومعادهم Le cheikh explique que donc il y a euh, cela, euh, certes cela est facile pour Allah c'est-à-dire tout ça tout ce qu'on a mentionné c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala et le cheikh explique il dit que c'est-à-dire le fait que Allah enveloppe toutes choses de sa science Hein, et qu'il connaît toutes les différentes choses qui doivent être connues dans l'univers et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala également enveloppe de sa science dans, par son lit, qu'est-ce qui est dans son lit, il, enveloppe toutes choses euh, par sa science et également par qu'est-ce qui est mentionné dans son livre, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a écrit de, de, la prédestination, eh bien tout ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et euh, donc, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné dans ce verset-là et dans les versets qui ont précédé sont des exemples, trois exemples de preuves parmi les preuves de la résurrection et du rassemblement au jour de la résurrection. Sont tous des preuves rationnelles. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne donc dans ces versets-là qu'il va faire revivre les morts après, euh, il va faire revivre les morts ou yani après la mort et les exemples qu'il mentionne euh, de ça sont des raisons, pas les raisons mais les, preuves qu'il montre de ça sont des preuves rationnelles et parmi ces preuves là qu'il fait revivre la terre après sa mort donc ça c'est la première preuve de la résurrection la deuxième exemple qu'il mentionne c'est que de la même manière qu'il va faire revivre euh, la terre après sa mort par des nuages eh bien il va faire revivre les morts également de la même manière. Puis euh, l'exemple de ce qu'on a lu dans le dernier verset qu'on a lu, verset 11, c'est-à-dire le développement de l'être humain et comment il passe par différents stades, hein, qu'au début c'est une chose hein, inerte et qu'elle devient vivante. Par la suite, il devient un être humain, puis il se développe. Tout ça, c'est des signes pour que la personne puisse réfléchir sur la grandeur et la puissance d'Allah ainsi que sa sagesse et sa science infinie. Ensuite, le cheikh il dit donc qu'il y a dans euh, tout ce qu'on a mentionné que le fait que celui qui a créé l'être humain et qui le fait se développer de ses différents stades, de ses différents états, hein, jusqu'à ce qu'il atteigne ce qui a été prédestiné pour lui, et eh, eh bien, il est encore plus capable c'est-à-dire, qu'il est capable de le créer la première fois, il est encore plus capable de le recréer une deuxième fois par la suite et que c'est encore plus simple, plus facile pour lui de le refaire une deuxième fois. Et tout ça, ça montre également à quel point sa science enveloppe toute chose et tous les différents aspects du monde, que ce soit le monde supérieur ou le monde euh, inférieur, c'est-à-dire le monde, qu'est-ce qui est au-dessus de la terre et qu'est-ce qui est en dessous de la terre, que ce soit petit ou grand, euh, tout ça c'est des choses que Allah enveloppe avec sa science euh, et dont il a la connaissance parfaite. Euh, également, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs et il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des ventres, hein, des, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les ventres comme les embryons et autres, le développement de, l'enfant dans le, ventre de sa mère, tout ça, Allah il le connaît à la perfection. Et il connaît également tout ce qui a rapport avec la vie et la durée de l'être humain, hein, que ce soit une vie raccourcie ou prolongée. Euh, tout ça, c'est écrit et confirmé dans un livre. Hein, et Allah le savait. Et donc, c'est une épreuve pour nous en même temps. Donc la personne qui, celui, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui détient toutes ses caractéristiques et ses euh, attributs de perfection, eh bien c'est certain que c'est facile pour lui de recréer les hommes, de les faire revivre après la mort, c'est encore plus facile pour lui. Hein. Et donc que la louange et la bénédiction soient sur celui qui euh, a tout ce bien, qu'il a fait tout ce bien là pour les hommes et qui a indiqué aux êtres humains ce dans quoi il y avait le bien pour eux dans leur vie et dans leur euh, résurrection. Donc ça, c'est donc la conclusion de ce qui est mentionné dans le tafsir As-Sa'di à ce sujet-là. Maintenant, on va compléter et terminer, inshallah la lecture de ce tafsir en lisant euh, qu'est-ce qui a été dit euh, dans le tafsir Ibn Kathir au sujet des versets qu'on a lus. il dit قال تبارك وتعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعلكم آه، آه، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلكم أزواجا من ذكر وأنثى لطفا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها وقوله تعالى قوله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي وهو علم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء بل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقد تقدم الكلام على قوله تعالى والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض وما تغيض الأرحام وما تزداد كل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة Al-Kabir Al-Muta'al. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là que Allah, c'est lui qui, a créé pour, qui, qui vous a créé de la terre, puis ensuite d'une goutte de sperme. C'est-à-dire que le début de la création de votre père, Adam, a été avec de la terre. Puis il a fait de sa progéniture par la suite et de sa descendance, qu'ils se reproduisent les uns les autres par justement une goutte de sperme, par le sperme qui est éjaculé de, l'homme et, euh, de la femme également. Et tout ça, c'est euh, pour montrer comment Allah a créé l'homme à l'origine de cette euh, source-là puis par la suite comment il a fait de l'homme et de la femme un couple. Hein? Il a fait de l'homme et de la femme un couple de mâles et de femelles. et ça c'est par sa miséricorde hein, et par sa douceur qu'il a fait que les épouses des hommes soient de la même espèce que, l'homme, que les, femelles de l'homme soient de la même espèce que l'homme, hein, pour qu'il se trouve auprès d'elle de la tranquillité. Hein. Et euh, on sait très bien donc que, comme il, euh, Ibn Kathir le mentionne dans un autre verset, il dit Allah subhanahu aurait pu faire que la femelle de l'homme soit d'une autre espèce que celle de, l'être humain. Hein. Et donc ça aurait été difficile pour l'homme de se reproduire et il n'aurait pas trouvé de tranquillité auprès de son épouse. Hein. Et donc ça, ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa et ça, en même temps, c'est pour nous faire réfléchir sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse dans sa création. Et que parmi les exemples de sa sagesse, c'est qu'il a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes. Hein, contrairement aux kuffars, parmi les féministes par exemple, kuffars ou autres, qui veulent essayer de nier la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pensent que le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est juste quelque chose qui vient du hasard, hein, et que l'homme est, est, un descendant donc euh, d'un animal ou le résultat d'une évolution, puis l'évolution de le résultat qu'il y a un, homme et une femme, une femelle et un mâle humain, que ça c'est hein, juste comme ça par hasard, puis qu'il n'y a pas un rôle spécifique pour l'homme et un rôle spécifique pour la femme. Que l'homme peut faire tout ce que la femme peut faire, puis la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Et ça, bien entendu, c'est totalement ridicule, puisque c'est pas parce que quelqu'un est capable de faire quelque chose que ça veut dire qu'il doit le faire. Hein. Et c'est sûr qu'il y, a certaines femmes qui sont capables de faire qu'est-ce que certains hommes font, et personne ne le nie. Sauf que, est-ce que c'est dans le bien de l'homme et de la femme que la femme fasse tout ce que l'homme fait et qu'il n'y ait pas de distinction entre les rôles euh, donc Allah il a fait, il a fait cette différence entre l'homme et la femme pour une sagesse, pour un but. C'est pour que l'homme, ait son rôle et sa responsabilité et ses tâches, et que la femme ait son, rôle, sa responsabilité et ses tâches. S'il y a une différence dans la création, c'est parce qu'il doit y avoir une différence également dans le rôle. Hein. Et donc, euh, il ne faut pas que les musulmans se laissent influencer par les kuffars qui appellent les musulmans à accepter leurs idées fausses, leurs fausses croyances, et qui prétendent que l'homme est égal à la femme, que la femme est égale à l'homme dans tout, et qu'il faut que la femme fasse, pas qu'elle peut seulement, mais qu'elle doit absolument faire qu'est-ce que l'homme fait. Et faire les mêmes emplois, les mêmes travaux, les mêmes choses que qu'est-ce que l'homme fait. Hein? Pourquoi Parce qu'elle est capable. Donc, euh, et de ne pas prendre en considération les principes et les règles de la religion pour gérer les comportements et les euh, relations entre les hommes et les femmes. Donc Allah nous ces gens-là sont en train d'essayer de, nier la réalité des distinctions qui existent entre l'homme et la femme et en faisant ça, ils nient en même temps la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala et il euh, il faut donc pas se laisser tromper par ce genre de discours féministe-là, parce que c'est quelque chose qui est en opposition avec les principes de l'islam. Et les ulama de l'islam, ils ont réfuté ces, ces, fausses croyances et ces fausses idées-là également. Donc pour continuer, le cheikh explique que donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également par la suite que lorsqu'il euh, n'y a pas une femelle qui va, mettre, qui, qui va euh, être enceinte ou qui va accoucher, excepté que c'est par la science d'Allah parce que rien ne lui échappe. Et parmi les exemples de ça, hein, Allah il mentionne même qu'il n'y a pas une feuille qui tombe, hein, une feuille d'arbre qui tombe, excepté que c'est par la science d'Allah ni même une graine dans les ténèbres de la terre, ou même quelque chose d'humide ou sèche, excepté que c'est dans un livre qui a été hein, écrit, qui est clair, c'est-à-dire les tables préservées. Comme on en a déjà mentionné euh, quelque chose à ce sujet, et il dit ensuite, Wallahu ya'lamu ma tahmilu unsa, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans un autre verset, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce que chaque femelle porte, hein, et, et ce qui est contenu dans les matrice, dans les matrices des femmes. Et ce qui est augmenté et ce qui est enlevé de ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout à ce sujet et il n'y a rien qui lui échappe et toute chose auprès euh, toute chose pour Allah subhanahu wa ta'ala est selon une mesure prédéterminée. Et il est le, celui qui a la connaissance de l'inconnu, de ce qui est divulgué, de ce qui est apparent et il est le très grand et celui qui est élevé au-dessus de tout. Et il dit ensuite وفي قوله وما يعمر من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي وما يعطي بعض النطف من من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في في الكتاب الأول وما ينقص من عمره الضمير عائد إلى الجنس لا إلى العين لأن الطويل لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير يقول ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت آه، وقد وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي آه، قدرت ولا يزداد عليه وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له فذلك قوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير يقول كل ذلك في كتاب عنده وهكذا قال الضحاك من مز... آه، عن آه، ابن مزاحم Donc le cheikh explique ici que donc le verset qui dit Euh, et aucune existence n'est prolongée ou abrégée, sans que ce soit conseillé dans un livre, euh, dans un livre cela est vraiment facile pour Allah. Le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, euh, il n'y a pas une, disons, une vie qui est prolongée, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala le savait et que c'était auprès de lui dans le il l'a écrit auprès de lui dans le livre hein, le premier livre c'est-à-dire Allahu al-Mahfouz et euh, une vie n'est pas diminuée non plus euh, excepté que c'est hein, qu'est-ce que Allah subhanahu avait prédestiné et euh, donc celui qui a la vie longue celui qui devait avoir la vie longue dans le livre et dans la science d'Allah et eh bien, sa vie ne sera pas diminuée. Et le contraire également, celui qui avait, dans la science d'Allah et dans le livre une vie courte, eh bien, sa vie ne sera pas prolongée. Hein. Tout, est selon, tout va se passer selon ce que Allah a écrit et prédestiné. Et rien de ça ne peut changer. Il dit On a également rapporté selon Al-Awfi euh, selon Ibn Abbas, qui a dit à propos du verset en question qu'il n'y a personne dont la vie avait été décrétée comme étant une vie qui allait être prolongée euh, et qu'il allait vivre longtemps, excepté que il va atteindre ce qui avait été prédestiné pour lui comme, comme durée de vie. Hein? Et donc, euh, sa vie ne va pas être euh, sa vie ne va pas se terminer avant que le terme qui avait été écrit dans le livre se produise. Et ça ne sera pas diminué ni, ni prolongé, c'est-à-dire c'est tel que ce qui a été dans le livre. Et il n'y a personne dont la vie avait été prédestinée comme étant courte, excepté qu'il va atteindre le terme qui avait été prédestiné pour lui. Hein? Donc les choses vont, vont, se produire telles que ça a été écrit pour lui dans le livre. Hein? C'est-à-dire, tout ça c'est écrit dans un livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ainsi que l'a dit également un autre parmi les ulama, parmi les tabi'in, Abdahak ibn Mazahim. وقال بعضهم بل معناه ما يعمر من معمر أي ما يكتب من الأجل ما يكتب من الأجل لا ينقص من عمره وهو ذهبه قليلا قليلا الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر وجمعة بعد جمعة ويوما بعد يوم وساعة بعد ساعة الجميع مكتوب عند الله تبارك وتعالى نقله آه، نقله ابن جرير عن أبي مالك وإليه ذهب السد وعطاء الخرساني Donc, c'est-à-dire que d'autres savants ont mentionné que cette signification, euh, la signification de ce verset, que Allah ne prolonge pas une vie, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été écrit comme terme pour cette vie-là, hein, ou euh, et il ne va pas diminuer non plus dans son existence et dans sa vie, c'est-à-dire euh, il va euh, le faire, c'est-à-dire le fait que cette vie-là commence à diminuer petit à petit, tout ce qui se passe, tout ce qui a été mentionné à ce sujet-là, c'est tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a su, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, tout ça c'est écrit auprès d'Allah et c'est mentionné dans son livre. Hein, il n'y a rien qui en sort. Il n'y a rien qui sort de, ce qui a été écrit et de ce que Allah a su. Et ça a été rapporté par Ibn Jarir selon Abu Malik et également à suddi et Ata al-Khurasani. Et l'imam al-Nasa'i également, il mentionne dans son tafsir au sujet de ce verset-là, Cheikh il dit, Rawa al-Nasa'i, عند tafsir هذه الآية الكريمة عن Anas ibn Malik, رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينشأ, وينسأ له في أثره فليصل رحمه وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود وقوله عز وجل إن ذلك على الله يسير أي سهل عليه يسير لديه آه، علمه بذلك وبتفاصيله في جميع مخلوقاته فإن علمه شامل للجميع لا, لا يخفى عليه شيء منها Donc le cheikh explique que l'imam al-Nasa'i il rapporte donc dans son tafsir de ce verset selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui hein, qui celui qui qui veut avoir le plaisir d'avoir euh, d'être augmenté dans sa subsistance et d'avoir euh, également une augmentation dans euh, la durée de sa, vie, eh bien qu'il garde les liens de sa parenté, qu'il garde les liens de parenté. Euh, c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Daoud. Euh, par Al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud, pardon. Et il dit également donc, ça c'est un, hadith au sujet de ce que j'ai mentionné euh, plus tôt par rapport à la prolongation ou le raccourcissement de la vie par une cause. Hein, du fait que quelqu'un peut faire des bonnes œuvres, euh, garder les liens de parenté ou euh, couper les liens de parenté, ça peut justement faire en sorte que sa vie soit prolongée ou raccourcie. Eh bien, tout ça, c'est des choses qui ont été prédestinées également, qui font partie de de la prédestination. Et Allah avait prédestiné euh, la cause et l'effet. Hein, il avait prédestiné que la personne allait garder les liens de parenté et qu'elle allait être bonne envers ses parents et donc qu'elle allait par la suite avoir une vie prolongée. Pour la personne qui a désobéi à ses parents et qui a euh, coupé les liens de parenté ou autre, eh bien, Allah avait également écrit ça et euh, la cause est là et les faits également étaient prédestinés et écrits mentionnés dans la, table préservée. Et tout ça c'est facile pour Allah, hein, même si pour un être humain il a de la difficulté à comprendre ces choses-là, mais pour Allah c'est facile. Hein, et euh, Allah donc par sa science il connaît donc tous les détails de qu'est-ce qui se passe dans chez ses créatures et dans sa création. Et donc sa science englobe et, englobe et enveloppe toutes choses et rien ne lui échappe de qu'est-ce qui de qu'est-ce qui a rapport avec sa création. Donc on va s'arrêter ici pour le tafsir d'aujourd'hui, inshallah. Et donc on a lu le tafsir du verset 9 à 11 aujourd'hui.